Kiel genoi influas la riskemon. Chu riskemo kushas en la genoi? Internazia studajo li veras indiko in portio. Kiel riske persono condutos, tio tamen ne estas prognozebla sur base de la donoa. Kiel persono plen kreskas, kion iu travivas, cae ciuin modelain personoin iu havas, cio tio formas la caracteron, la conduton, cae tiel ancau la riskemon. Studoi pri gemeloi crome nutras la supposon, che riskemo havas ancau signifan parton en tio. Studajo en faca revuo pri genetico nun confirmas tiun contexton. Te amo, sub la guido de la Universitato de Toronto, en Canado, cae de la Libera Universitato de Amsterdamo, identigis cent dudec quar, gis nun neconatain variantoin en la genaro, ciui cun ligigias, cun la risca conduto, cae cun la riscemo en la studo parto prenis circa unu miliono da homoi. La test personoi devis unu flanque taxi sian propran riskemon, ali flanque ili devis respondi demandoin pri risca conduto, exemple pri fumado, consumo de alcoholo, pri tro rapida automobila veturado, au ofta shangio de sex partneroi. Crome, oni malcifris la genaron de la partoprenantoi cae comparis gin. La genaro de du homoi ja estas tre simila, sed ne identa. En la genomo ciam estas locoi cun etai malsamezoi. Kelcain el tiui variantoi oni povis per grandscalai comparai studagioi meti en contexton, exemple cun certai exterai etsoi, au cun la disponitezzo por malsanoi. De quelcae iaroi ancau la socis scienza esploro interesigias pritius pezzo de studoi por el trovi la influon de la genoi pri condut manieroi. La cent dudec quar variantoi, ciui estis malcovritai en la actuala studajo, concernas laula analisoi de la esploristoi genoin, ciui estas legatai precipe en la cerbo, nome cefe en cerbai regionoi, ciui cunligigias cun decido procesoi la analizo de tiui genoi indicas, crome, pri rolo de certai neurotransmissiai substanzoi, nome GABA cae glutamato. Tiui neurotransmissiantoi, gis nun, ne estis consideratai en contexto cun riskemo. Per nia studajo, ni povisti fini, la genetican architecturon de la rischemo, cae povis el trovi en ciui locoi en nia cerbo trovigas la emo pri risca conduto. Clarigas tion unu el la autoroi de la studaggio de la Universitato de Zuricho. Tio aliflanque, lauli, ne signifas, che sur base de la dono A de persono, oni povus diri quion riscon tiu persono acceptus en certa situatio. La studaggio povas tamen esti baso por prilumigi pli precise la cun efficadon inter certai geneticai variantoi cae mediai factoroi.